อันธรรมยังพุทธานุสตินะยังกะโลมะเสตังโคปนะปะควานตังเอวังกัลยาโนเตติสัตโตอาภวคโตอิติปิโสปะควา สัมมาสัมพุทโธเวชาจารณสัมปันโนสุขตัวโนกวิทัวอนุตตรวปุริสธรรมสารติสัตตาเทวมนุสานังพุทโธภะควาติ